I za svakog vjernika i vjernicu neophodno je da kao što izučavaju, proučavaju Kur'an i nastoje svoj život uskladiti po njemu, isto tako trebaju izučavati, proučavati, sluča, slušati, iščitavati hadise Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, i o od onoga što nađu u njima, u tim hadisima, od naredbi, zabranja, zabrana preporuke i slično ga gledati da u svome životu koliko su u mogućnosti sprovedu. Nije dovoljno ograničiti se samo na Kur'an, već je neophodno držati se i Kur'ana i sunneta. Sunnet je tumač Kur'ana poslanik Muhammed sallallahu alaihi wasallam mnoge propise iz Kur'ana pojasnio je svojom praksom. Za danas imamo bitan hadis. Bitne riječi Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Govore o jednom velikom temelju, jednom velikom segmentu naše vjere, toliko velikom da ukoliko on bude prisutan, ukoliko taj temelj bude pri nama, ako Bog da, bit će i vjere. Međutim, ukoliko nestane tog temelja, ukoliko se on sruši i izgubi, nestaće prije ili kasnije i naše vjere. Taj temelj je toliko bitan, subhanallah, da ga Allah dželle dželavala u Kur'anu također spominje, međutim kako spominje ga prije imana u njega, Allaha subhanahu wa ta'ala. Na drugom mjestu ovaj segment vjere je spominje Allah subhanahu wa ta'ala prije namaza i zekata. Koji je to temelj vjere? toliko bitan, toliko neophodan za sve nas. I čućemo iz ovoga hadisa da on mora biti zastupljen kod svih nas, onoliko koliko smo u mogućnosti. Nijedan od nas ne može reći ja to ne mogu praktikovati u svojoj vjeri. Onaj koji na takav način postupi, doista prije ili kasnije, ostaće u potpunosti, u cijelosti, bez vjere. O čemu to govori današnji hadis? Plemeniti ashab Ebu Sa'id al hudri radijallahu ta'ala prenosi da je Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao on Ebu Sa'id čuo je Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam kako kaže men ra'a minkum munkaran فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ Kaže Ebu Said al-Hudri radijallahu ta'ala Čuo sam Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam da kaže onaj od vas koji vidi nekakvo zlo, ono što ne voli Allah, što ne voli njegov poslanik. Onaj koji od vas vidi nekakvo zlo, فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ Neka ga otkloni svojom rukom. Fa فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعَ Pa ako ne bude mogao, neka ga otkloni svojim jezikom. Ako ne bude mogao rukom, neka ga otkloni spriječi umanji svojim jezikom fa in lam yastati' fa bi qalbihi pa ako ne bude mogao ni rukom onda neka ga otkloni, odnosno umanji, odnosno neka ga prezire svojim srcem وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ A to je najslabiji vid imana. I ovaj hadis je vjerodostojan, bilježi ga imam muslim. Dakle, kaže poslanik sallallahu alihi wasallam, ko od vas vidi neko zlo, neka ga otkloni rukom. Ako ne bude u mogućnosti rukom, neka ga otkloni jezikom. Ako ne bude u mogućnosti ni jezikom, onda neka ga prezire svojim srcem, odnosno neka ga otkloni iz svoga srca Ne smije imati simpatiju prema tom grijehu u svome srcu. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِمَانِ I to je najmanji, najslabiji vid imana. Dakle, ovaj hadis nam govori o traženju od drugih da čine dobra dijela i da se ostavi da se ostavi loših dijela. Naređivanje na dobro i odvraćanje od zla je jedan od najbitnijih temelja segmenata naše vjere. Ukoliko ne bude ovog segmenta vjere, neće biti prije ili kasnije i ostale vjere. U potpunosti vjera će iščeznuti. Upravo naređivanje na dobro i odvraćanje od zla Allah subhanahu wa ta'ala spominje u svojoj knjizi prije imana. Pa kaže Jalla wa'ala u suri Ali Imran وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ Neka od vas bude skupina koja će pozivati dobro, koja će naređivati dobro i zabranjivati zlo i koji će vjerovati u Allaha subhanahu wa ta'ala. Kuntum khayra ummetin uhriđet li nas, te'murune bil ma'rufi o tanhavna nil munker o tu'minune bil la. Vi ste najbolja skupina koja se ikada pojavila. Tražite da se čine dobra djela, da se ostave loša djela i vjerujete u Allaha. U suri El Maide Allah subhanahu wa ta'ala spominje traženje da se čine dobra djela i da se ostave loša djela prije namaza i zekata. Sve to govori o bitnosti. I Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam ovdje tako slikovito u ovom hadisu govori o bitnosti mijenjanja, otklanjanja ili u najmanju ruku umanjivanja, smanjivanja zla. Rad po ovom hadisu sigurno će popraviti stanje u društvu, u zajednici, prije svega popraviti stanje svakog pojedinca, a sa popravljanjem svakog pojedinca popravlja se i zasigurno stanje društva zajednice. Kao što smo čuli, prenosilac ovog hadisa je Ebu Sa'id al hudri radijallahu ta'alan. Ime mu je bilo Sa'd ibn Malik ibn Sinan i on je od stanovnika Medine. Ensarija je iz plemena Hazređ. Kaže se Hazređi i Ansari. Pripisuje se, kaže se Ebu Sa'id al hudri svome djedu. Njegovom djedu bilo je ime Hudre. Bilo je ime Hudre, pa se zato kaže al hudri Njegov otac, Ebu Sa'idov otac, Malik ibn Sinan je također bio ashab i preselio je u bici na Uhudu. Zbog svoje malodobnosti Ebu Sa'id Sinan ibn Malik nije znači učestvovao u bici na Bedru, niti je učestvovao u bici na Uhudu kada je preselio njegov babo u bici na Uhudu. Nakon toga sljedeća bitka, bitka na Hendeku, u njoj je učestvovao Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu talan i nakon toga učestvovao je u svim svim bitkama. Dakle, Sa'd, Ebu Sa'id al-Hudri, odnosno Sa'd ibn Malik ibn, ibn Sinan. Nakon toga učestvovao je u svim bitkama. Ono dakle što je također bitno uh, za njega u njegovom životu i što je od posebnih odlika ovog i sličnih ashaba jeste da je učestvovao u prisegi uh, na Hudejbiji. Dao je prisegu Allahovom poslaniku sallallahu alihi wasallame u, jeli, kada su krenuli prema Mekki pa su bili zaustavljeni i kada je poslan Osman radijallahu ta'alan u Mekku, da pregovara i da izvidi situaciju i pročula se vijest da je Osman radijallahu talan ubijen, tada je poslanik sallallahu alaihi wasallam uzeo prisegu od svih ashaba da će se boriti protiv mnogobožaca da osvete Osmana radijallahu talan, pa je među prisutnim ashabima bio i Ebu Sa'id Sa'd ibn Malik ibn Sinan el-Hudri radijallahu ta'ala an. Bio je poznat po strijeljanju, odnosno bio je poznat po gađanju strijelom. Bio je jedan od najsposobnijih ashaba u toj oblasti. Također bio je od stanovnika Sofe u početku, dakle dok nije bio oženjen, stanovao je u blizini mesčida Allahov poslanika alihi salatu oslam u sami mesčid, to je bio mjesto, bilo mjesto, bio predio gdje su se skupljali, boravili E, ashabi koji nisu imali svoga doma, koji nisu imali imetka, siromašni ashabi tu su se nalazili. Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu talan kasnije oženio se, zasnovao porodicu i priča jedan, iznosi jedan detalj iz svoga života. Bio je siromašan i dalje, dakle od malena <clears throat> bio je siromašan, pa je bio jedan od stanovnika Sofe u mesečidu Allahovog poslanika alihi salatu oslam i kasnije kada se oženio, u početku bio je siromašan, a kasnije ga je Allah subhanahu wa ta'ala učinio imućnim, mnogo, mnogo imućnim, čak jednim od najimućnijih ashaba u Medini. Koji je to događaj iz njegovog života kojeg nam on pripovijeda? Kaže Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala da u braku dok je živio dakle sa svojom suprugom eh, jedno vrijeme bili su mnogo, mnogo siromašni. Toliko da su vezali kamen za svoj stomak od gladi. Svoj stomak su pritiskali kamenom kako bi na takav način koliko toliko umanjili potrebu za hranu. Smanjili svoju glad. Pa mu je nakon saburanja, nakon ogromnog strpljenja na gladi, supruga rekla, zašto ne odeš Allahovom poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam i zatražiš od njega? Jer mu je otišao taj i taj, pa mu je poslanik dao. Otišao mu je i taj i taj, pa je njemu poslanik dao. Otiđi ti da će i tebi nešto od imetka, čime ćemo ovo svoje siromaštvo ublažiti, ovu svoju glad utoliti. Pa je Ebu Said al-Hudiri radijallahu ta'ala rekao ne, ne mogu ja to učiniti. Da bi otišao narednu džumu svakako u mesčit kod Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam malo okasnio Došao je i zatekao poslanika sallallahu alaihi wasallame kako drži hutbu i prispio na riječi Allahovog poslanika alaihi salatu wasallam kada kaže onaj koji bude neovisan od svih mimo Allaha subhanahu wa ta'ala. Onaj koji iskaže svoju ovisnost samo o Allahu subhanahu wa ta'ala i od njega bude tražio, a ne bude tražio ni od koga drugog, Allah će mu biti dovoljan i Allah će ga učiniti imućnim. Onaj koji bude nastojao biti čedan, Allah će ga učiniti četnim. Onaj koji na, bude nastojao da se veže samo za Allaha subhanahu wa ta'ala, da ne traži ni od koga drugog, Allah će mu dati, Allah će ga imućnim učiniti, Allah će ga učiniti zadovoljnim. Kada je čuo te riječi Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu ta'ala, rekao je tako mi Allaha ni od koga drugog, makon bio, ja neću tražiti, tražit samo od Allaha subhanahu wa ta'ala kaže Ebu Said al-Hudri radi Allahu ta'ala nakon toga Allah subhanahu wa ta'ala ga je učinio imućnim nije prestao Allah subhanahu wa ta'ala obskrbljivati ih sve dok njegova kuća, njegova porodica nije postala jedna od najimućnijih porodica u Medini. Bio je mnogo učen, ubraja se u E, najučenije ashabe, drugove Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam, također mnogo je prenio i hadisa od Allahovog poslanika, sallallahu alaihi wasalam, kaže se da je prenio 1170 hadisa od Allahovog poslanika, alaihi salatu wasalam. Preselio je, umro je, 74. godine po hijri u svojoj 94. godini života i ukopan je u Bekiji mezarju kod mesčida Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam u Medini. Dakle, ovaj plemeniti ashab, ovaj učeni ashab, zahid, skromni ashab Allahov poslanika alaihi salatu wasallam prenosi nam ovaj bitan hadis koji govori o naređivanju na dobro i zabranjivanju zla. Odnosno, da je obaveza koliko je svaki od nas u mogućnosti kada vidi neko zlo da ga otkloni ili umanji. Da otkloni to zlo u cijelosti ili da ga umanji. Poslanik sallallahu alaihi wasallam ovdje kaže ko od vas vidi neko zlo, neka ga otkloni rukom. Zašto poslanik sallallahu alaihi wasallam prvo spominje fizički? rukom da otkloni to zlo. Zato što se na takav način najbolje otklanja zlo u potpunosti. Zatim, ko nije u mogućnosti, nema ovlasti, ne može da reaguje rukom, onda neka otkloni, neka pokuša otklonuti ili u najmanju ruku umanjiti to zlo riječima, jezikom. Neka razgovara sa onim koji čini dotično zlo, neka ga pokuša ubijediti da to Allah ne voli, da Allah time nije zadovoljan, da to priziva Allahovu sržbu, da priziva Allahovu kaznu, da ukoliko nastavi raditi to i drugi oko njega nisu sigurni od kazne, mogu i drugi ispaštati zbog njega i slično. Da pokuša lijepim riječima, savjetom, svakako je li nasamo, da ukaže na štetnost dotičnog zla. Pa ako ne bude mogao ni to, bude se pribojavao da će ukoliko obrati se dotičnom, kod njega proizvesti revolt, pa će on možda činiti još veće zlo, pa će možda početi psovati krupne stvari činiti, onda neka to zlo prezire svojim srcem. وَذَلِكَ عَضْعَفُ الْإِيمَانِ A to je najmanji stepen imana. To je najslabiji vid imana. I to je ono što mora da postoji kod svakog vjernika. Dakle, ovaj hadis je veličanstveni, veličanstveni hadis i potrebni smo ovog hadisa mnogo. Dakle, u ovom hadisu naređuje se mijenjanje zla. Mora se zlo otklonuti. Mora se zlo umanjiti. U najmanju ruku ne smijemo se pomiriti s tim zlom. Islamski učenjaci se razilaze. Da li je obaveza svima nama da otklanjamo to zlo doista ili je obaveza jednoj skupini muslimana da se pozabavi naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla, pa da grijeh spadne sa svih ostalih muslimana. Postoji razilaženje kod islamskih učenjaka i kažu da je ispravnije mišljenje da bi trebala se jedna skupina posvetiti tome općenito, da naređuje traži da se čine dobra djela, a da se ostave loša djela, međutim u određenim situacijama može svakome od nas da bude obaveza. Na primjer, otac, babo u svojoj porodici ima ovlast nad svojom djecom, nad svojom suprugom. On treba da se brine o njima i on će biti pitan za njih. Kao što kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Svi ste vi pastiri, svako od vas će biti pitan za svoje stado, pa dalje u hadisu spominje i kaže i muž je pastir u svojoj porodici i bit će pitan, bit će odgovoran za svoje stado, odnosno bit će pitan za svoju suprugu i svoju djecu. Pa ukoliko on primijeti zlo, vidi pred sobom zlo koje čine njegova djeca ili njegova supruga, on dakle treba da reaguje na to zlo. Mora da ga otkloni, mora da ga umanji. Ne može neko tamo drugi, komšija ne zna za to zlo. Možda, to se čini možda među četiri zida u njegovoj kući. On treba da reaguje. Ili dakle, kada se čini neko zlo, a prisutni izuzev jednog ne znaju uopšte da je to zlo. Ne znam, govore se neke riječi, spominju se pogrešna objeđenja, prisutni nikada nisu čuli za to, među njima ima učen čovjek ili učeniji od njih koji zna za to zlo, tada je njemu obaveza, njemu je obaveza da on reaguje na to zlo, da ukloni ga ili umanji, umanji to zlo. Dakle, opet, koliko smo u mogućnosti svaki od nas bi trebao raditi na umanjivanju zla, otklanjanju zla, širenju dobra na drugoj strani. Jer je to prije svega bila odlika poslanika. Allah subhanahu wa ta'ala poslao ih je da pozivaju najvećem dobru i da upozoravaju i otklanjaju najveće zlo Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنِ اعْبُدُ اللَّهُ وَجْتَنِبُ التَّغُوتِ Mi smo svakoj zajednici ljudi, svakoj skupini ljudi slali poslanika koji je govorio Allaha jedinog obožavajte i klonite se lažnjih božanstava. Najveća, najveće dobro jeste da se obožava Allah jedan jedini i najveće zlo na čijem otklanjanju, suzbijanju mora se obavezno raditi jeste mnogoboštvo smatranje Allahu subhanahu wa ta'ala nekoga ravnim ili sličnim. Zatim, to je osobina, osobina vjernika, osobina dobrih. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala ba'duhum ba'd. وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضُ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةِ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةِ I ovo je upravo taj ajet u kojem Allah subhanahu wa ta'ala naređivanje na dobro, odvraćanje od zla spominje prije namaza i zekata. Kaže, vjednici i vjednice su zaštitnici jedni drugima, prijatelji jedni drugima, traže da se čine dobra djela, a da se ostave loša djela i obavljaju namaz, i izdvajaju zekat, poslije stoji pokoravaju se Allahu i njegovom, njegovom poslaniku. Dobro, je zagarantovano među nama. Postojaće među nama dobro ukoliko budemo naređivali dobra dijela, zabranjivali loša dijela. Ukoliko budemo posticali, tražili od drugih da čine dobro i da se ostave zla. Kao što je rekao Allah subhanahu wa ta'ala kuntum hejre ummetin uhriđet li nas te'murune bil marufi o tenheunan il munker. Vi ste najbolji narod koji se ikada pojavio. Zbog čega ste najbolji narod? tražite da se čine dobra djela i da se ostave, ostave loša djela. Allah subhanahu wa ta'ala kaže da su dobri ljudi, da su dobri ljudi, oni koji yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khayrat wa ulaika minas salihin Oni koji vjeruju u Allaha i drugi svijet i koji traže da se čine dobra djela i da se ostave loša djela i koji se takmiču, takmiče, natječu u dobru, wa ulaike minas salihin. Doista su ti od, od dobrih. Allah subhanahu wa ta'ala će nas pomagati slati svoju pomoć, slati svoju podršku, a ko se to može suprostaviti Allahu subhanahu wa ta'ala? Zar da se bojimo nekoga drugog? Ako znamo da je Allah dželavala uz nas sa svojom podrškom i pomoći, međutim, kada će biti? Onda kada mi budemo pomagali njegovu vjeru, odnosno kada mi budemo širili njegovu vjeru, pozivali dobru, a upozoravali i otklanjali zlo. Kaže Jalla wa'ala وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الذين إن مكناهم في الأرض يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله العاقبة الأمور Zasigurno će Allah pomoći onoga koji bude pomagao njega, odnosno njegovu vjeru, jer je Allah subhanahu wa ta'ala snažni i silni, on će pomoći one koji, ako ih mi učvrstimo na zemlji, dadnemo im vlast na zemlji, budu obavljali namaz, izdvajali zekat, tražili da se čine dobra djela i da se ostave ostave loša djela. I broju brojujni drugi kuranski ajeti koji govore o vrijednosti, potrebi, bitnosti, važnosti traženja da se čine dobra djela i da se, i da se ostave loša djela. Na drugoj strani, e, ukoliko se zlo proširi, onda očekujemo Allahovo proklestvo ukoliko se zlo proširi, a mi ga ne budemo suzbijali. Očekujemo Allahovo proklestvo kao što je Allah dželovala prokleo prethodne narode koji su viđali kako uh, se čini zlo, znali su da je to zlo, nisu ga otklanjali. Zatim uh, čuvajmo se kazne, jer kada se proširi zlo, onda kazna se spušta. A prije te kazne koju Allah subhanahu wa ta'ala će spustiti i na loše i na dobre one koji su šutjeli i koji nisu upozoravali na to zlo, prije te kazne doći će kazna mrtvila srca. Kada su upitani brojni ashabi, upitan Hudejfe, Ibn Mas'ud radijallahu ta'ala i drugi, o živim mrtvacima odgovorili su to su oni koji ne negiraju zlo niti svojom rukom, niti svojim jezikom, niti svojim srcem niti svojim srcem, ne negiraju to zlo, ne otklanjaju to zlo. Pa zasigurno u traženju da se čine dobra djela, da se ostave loša djela, ogromno je dobro u protivnom, može nas snaći ogromno, ogromno zlo od kazne na Dunjaluku i kasnije na Ahiretu. Ovaj nam hadis govori kako na koji način otklanjati zlo. Dakle, prvo rukom, ako smo u mogućnosti, ako imamo ovlasti, ako nemamo, onda dakle jezikom. Ako ne možemo ni jezikom, onda moramo srcem. Kao što rekao, nijukom slučaju ne smijemo se pomiriti. Čuli smo, Hudejfa radijallahu talan kaže da je živi mrtvac, onaj koji ne negira zlo, niti rukom, niti jezikom, niti, niti srcem. Živ je, ali je mrtvac hodi, ali je mrtvac. Na ovakav način, dakle, trebamo otklanjati zlo. Međutim, ukoliko pokušamo rukom da otklonimo, a moguće da ćemo proizvesti veće zlo ili slično zlo, nemojmo otklanjati. Isto tako jezikom, ako pokušamo nekoga savjetovati, pa nismo možda dorasli savjetu, možda u nama ne vidi savjetnika, za njega podobnog, pa ćemo možda proizvesti veće zlo, nemojmo ga, ograničimo se tada na srce i tražimo bolju priliku, situaciju kada ćemo posavjetovati ili možda otklonuti, otklonuti rukom. A, da bismo ukazivali na zlo, upozoravali na zlo i posticali na dobro, moramo imati znanje. Moramo poznavati je li dotično dobro, je li dotično zlo. Moramo imati znanje o tome. Moramo imati znanje o osobi. Zbog čega osoba čini zlo? Možda ne zna da je to zlo. Zašto propušta dobro? Možda ne zna šta ga je prošlo i slično. Moramo imati znanje o njenom halu, o njenom stanju. Moramo imati znanje kako pozvati dotičnu osobu. Također, mi moramo se truditi, zalagati da činimo to dobro mi, A da se ostavimo tog zla, grijeha, ne možemo tražiti od jednih da čine dobro, a mi ga ne činimo, niti dakle da ostave zlo, a, a mi ga možda, možda činimo. Svakako dakle treba nastojati otkloniti to zlo, posavjetovati osobu koja griješi na samo. Jer savjetovati osobu javno znači samo je osramotiti i zasigurno tada u toj situaciji možemo samo pogoršati stanje dotične osobe, kod nje proizvesti inat i možda još veći i veći grih. Dakle, kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u ovome hadisu, ko od vas vidi neko zlo, neka ga otkloni rukom, Ako ne može, ne bude u mogućnosti da ga otkloni rukom, onda neka ga otkloni jezikom. Ako ne bude u mogućnosti ni jezikom, onda neka ga otkloni srcem, odnosno neka ga prezire srcem, iako je to najslabiji vid imana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da budemo od onih, da nas Allah dželavala učini od onih koji će biti na pravom putu i pozivati druge na pravi put, tražiti od drugih da čine dobra djela i molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas sačuva zablude, stramputice, krivog puta, grijeha, loših dijela i da budemo od onih koji će upozoravati druge i odraćati druge od stramputice, zablude, grijeha i loših dijela.